အရာ มหาเทวะอภิราภาปวันตุเม ออกมาจะกมหาเทวะอภิราภาปวันตุเม ักขาสรายันติ กา วมลมอาจมหาเทวาตัพเพยาคาปรายันติโอมาจมหาเทวาอภิราภาภว สังติมวลมมาจสมาเทวาตัพเพยาคาปรายันติโอมาสมาเทวะอภิราภาปวันตุเม ติโมลมมาจะมาเทวาจะเปยากา ติโมลมอาจมาเดวาตเปยกาปราย ามว่าจิตสามิเรงเรงมาบาหาหาอือ อาสังสิมวลลมมาจะมาเทวาตัพเปยากาปรายันติโอมาจะมาเทวาอภิราภาปวันตุเม กวาหมสามว่าจิตสามิเร่งเร่งมาบาหาหือ อาสังสิมวงลมมาจะมาเดวาตาเปยากาปรา กิจฉามิ เรีงเรีงอาบาหาอืออาสังสิมวลลมอาจมาเทวาตาเปยากาปรายันติโอมาจมาเทวะอภิราปาปวันตุเม สะอานามาพุทธัสสะตวาหมสามปฏิจฉามิเรงเรงมาบาหาอรืออาสังสิมวลมอาจะมาเดวาตาเป ระอิติโยพุทธัสสะมานามาพุทธัสสะตวะหมสามปจิตสามิ ราตาสาวิราหิติโยวรทัสสะมานามาวรทัสสะตวาหมสามปจิสามิเร่งเร่งมาบาหาอืออาสังสิมวลลมอาจะมาเทวาตาเปยาสาปรา วิราชาติ วิราชาสาวิราชิติโยควรทัสสะมามามาควรทัสสะตวะหมสามปจิตสามิเร่งเร่งมาบาหาอรืออาสังสิมวลมมาจะมา ติวิราตาสาวิราหิติโยควรทัสสะมามามาควทัสสาตวะหุมสามปจิตสามิเรงเรงมาบาหาหืออาสังสิโมลมมาจะมา สวาหมสามปจิตสามิเรงเพงพาบาหาหารืออาสังสิมวลมหาจมาเดวาตาเปยากาปะ ราภาพวันตุเมมาพุณ อภิราภาก็วันตุเมมาคุณโย โหมาจะมาหาเทวะอภิราภาภวันตุเม Ah! ปยาคาปรายันติ